Bismillahirrahmanirrahim. Doista pripada svaka zahvala Allahu Azza wa Jalla. Njemu zahvaljujemo, od njega pomoć za robovanje tražimo, od njega uputu tražimo. Utječemo se Allahu od zla naših duša i naših loših dijela. Koga Allah uputi, taj ne može zalutat, a koga Allah ostavi u zabludi, to nema uputi. Svjedočim da nema Boga osim Allaha jedinog koji nema sudruga, i svjedoči znači da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i poslanik koji je Allah poslao sa istinom kao nosioca radosnih vijesti i opominjača, kao pozivača njegovom dozvolom liještećom svjetiljkom. A zatim najbolja knjiga je Allahova knjiga, a najbolja je uputa Muhammedova sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari po uvjeru su uvedene, a svaka uvedena stvar je novotarija a svaka novotarija je zabuda, a svaka zabuda je u vatri. A zatim, kaže Allah Azze od Jala svojoj knjizi, Ja je hel hezine amenu taku Allahe, haqqa tuqatihi, wala temutunne illa wa antu muslimun. O vi koji ste rekli da vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojažnošću i ne umirite osim kao muslimani. Cijena braći i poštovane sestre povjeri, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakon što smo spomenuli šta je to pravi put, a šta krivi put i nakon što smo spomenuli koristi prihvatanja štete odbijanja pravog puta, potrebno je sada da spomenemo šta će zadešavati one koji se odluče krenuti pravi putem. Znači nije dovoljno samo prihvatiti taj put pravi i to je to. Znači dovo, mora da se upozna nosi od pravog puta sa onim što će ga zadešavati kako bi mogao lakše da se nosi sa tim teretom i da dobije upute znači na koji način da će to uraditi i šta je ishod toga pa uzvišeni Allah Azza wa Jalla kaže u suri Bekare na 24. stranci Mushafa u 155. majetu mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem i time što ćete gubiti manje živote, živote i ljetine, a ti obradu i strpljivije. Allah azza wa jalla spomeni i obećava iskušenja. Znači, onom ko se prihvatio pravog puta, pa navodi nešto od toga, ovo ne znači samo da je, jel, ovo što je spomenuto da će samo to zadešavati. Nego nešto od toga je naveo Allah Azza wa Jalla strah, gladovanje i gubljenje imanja i života, ljetina, a kaže Allah ti obradu i strpljivi. Ishod toga, jel, i poruka istog da oni koji se strpe na tom svemu što im zadesi, da za njih su radosne vijesti, a ne oni koji pokleknu u ovom. Pa strah, mi sada ovdje možemo vrštavati sve razne strahove koji danas, zbog či, e, kojih strahova, jel, ljudi ostavlja, ostavljaju vjeru ili e, su, znači, su nemarni po pitanju vjere, neke propise izrašavaju, neke propise izrašavaju i tako dalje, zbog tog straha ovaj i drugom pitanju gladovanja, znači tako dalje, to su već ashabi isto prošli. Prvo su bili strahovali od mušrika, njihovog proganjanja, to je prvo, pa onda su i gladovali, poznate tri godine gladovanja. I onda su gubili imanja i kad su hijđu napravili, tako, neki su i jeli mnog i, i svi su ostavili imanja neki mog, ne su mogli čak e, ništa ponijeti sa sobom jel bilo je da sahaba koji su morali dati cijelu svoju movinu da bi ih pustili Mekelije da izađu iz Mekke kada su bili uhvaćeni. A strpljivo su, alhamdulillah, rabbi alamin, podnijeli to sve. I zato Allah Azza wa Jalla je potvrdio u Kur'anu da je zadovoljan s tom generacijom, a isto je rekao i onima koji njih slijede. Znači koji njih slijede u dijelima. E, imamo, potrebno je naglasi da danas kad čuju mnogi ovo, kad, im se, kad se ukore oni za neslijeđenje jel, sahaba, kažu pa ne možeš ti, ne možemo biti ashabi to je bilo nekad, to ko ispade legenda po njihovom. Kao naš, to bila zlatna generacija, najbolja generacija. To samo oni mogli, to samo za njih, to je ono. Znači, time pokušavaju da operu svoja nedjela i svoj nemar, svoju neiskrenost, s, e, z, n, zamojavajući, nažalost, samo, same sebe. Allah Azza wa ne traži od nas da mi budemo na njihovoj deređi, nakre, nakre, najkraće mi to ne možemo ni ostvariti po pitanju deređi. Međutim, mi možemo da radimo dijela koje su oni radili, da, da klanjamo kako su oni klanjali, abdestimo kako su abdestili, obavljamo hađ na način kako su oni obavljali. Znači da izvršavamo islamske propise onako kako su oni izvršavali. Tu možemo. Znači, ali posve je drugo pitanje koje oni žele da pomiješaju, jel? Da opravdaju svoje te grijehe, to što su ashabi bili e, življih srca nego mi i imali više od dobrovoljnih ibadeta, dobrovoljni znači ovi na bili su ažurniji, jel tako, u svojim ibadetima. To je drugo pitanje. I nema veze s ovim. Od, od, znači, od nas se traži da u farzovima slijedimo jel tako, što, što svako može to da čini. Jer Allah roba nije zadužio ničim onim što ne može podnijeti. Jel tako? Kaže Allah sur Bekare, La yukellifu Allah nesen ila usaha. Allah ne optrećava nikog preko mogućnosti. A drugom ajetu, Fattaku Allah me stata'atum, bojte se Allah onoliko koliko možete. Znači, koliko si u mogućnosti da sprovedeš propis. Znači, ta mogućnost svakako ne ulazi što mnogi misli njegov nemar, jel? nije jelo mogućnost zato što je nemaran. Ne osjeća se imanski snažno i to nije u mogućnosti. To su šetanska tumačenja za koja će oni svakako se fatat za glavu kogod dođe Allahu Azza wa Jalla sa ovakim tumačenjem pred njega. Znači ne misli se na to ta mogućnost, nego primjera radi da navedem čovjek je bolestan, jel? Ne može ustat s kreveta a treba obaviti namaz, vakat, vrijeme. E, Allah nam treća neko preko mogućnosti, znači klanjaj kako možeš klanjati. I tako ostali svi primjeri. Radi se po tom smislu, a ne joj nešto se ne osjećam imanski jakim da sprovedem neki farz od Allaha azza wa jale. Jel? Eto, Allah nikog ne optreća preko mogućnosti, jel nema tu mogućnosti, ili mnogi recimo primjer radi što sam slušao samo navest ću jedan primjer za pušače, ne mogu ja, kaže, to ostaviti, to u meni u krvi. A treba da kažem, mogu ostaviti, ali neću, znači to nije teško mi. Znači to je njegovo pravo, pravi odgovor leži je ovom. Znači mogu, a neću, a neću zato što mi je teško. Teško mi nefsu. To je pravi odgovor. A oni, njiha šetan, ovaj, izbezumi, e, podvali im, što bi se reklo, jel, tu ve su, na koju oni, koji uzmu tu sve i svoje neiskrenosti pa sam sebe obmanu s tom sve su. Evo, jel, nije on ovaj, jel, grešan. Ne mere ovaj, jel, nije mogućnosti. Jel, ima i dokaz za to. Evo ajeta. La ju kelifu Allah, nasa'in la usaha. Allah nikom trčava preko mogućnosti. Evo, fattakullaha mesta ta'atum. Bojte se lako ste mogućnosti. I oni udmu, odmah ovaj dokaz ovim tumačenjem. Tako da, oni nažalost, sami sebe varaju. Ovo je primjer znači, koji spustite u svi ostale primjere. Ja pa sam navio primjer jedan tog duhana, recimo, a ovaj kroz te primjere može se spustiti sve ostale primjere. Znači, tako da ljudi sami sebe u osnovi zavaravaju. E, ovo sam pričao, znači, vezano za sahabe, što e, žele da predstave da se ne može uslijeta sahabi. Evo, s druge strane, subhanallah, e, kako bi to ispalo? Allah poziva i kaže وَالَّذِينَ تَبِعُوهُمْ znači oni koji budu njih slijedili to jest ashaba Allah zadovoljstvo i dođe neko kaže ne može se slijediti ashabi ne mogu se slijediti oni pa što što Allah onda poziva I kakav je to onda smisao znači oni prave p, ne smisao znači oni prave tako da nema smisla Allahove riječi je tako prave to indirektno svojim postupcima da, da znači da mnoge Allahove riječi nemaju smisla jel tako, da poziva nešto što Allahovi robovi ne mogu to da izvrši. I sutra, jel, će kažnjavati, kao što smo već naveli, jel, u prošlom predavanju, u štetama ko odbije pravi put, znači kako im slijedi džehennem, fitna od Allaha, znači ništenje dijela, ovo ono, ispad, jel, da ne uzubila, će im Allah nepravdu učiniti po njihovo. Ovo, znači, govorimo za one šubuhatore, koji imaju šubhe i vesvese, pa da se pričuvate takvi. Dalje je vezano za temu, uzvišeni Allah kaže u također suri Bekare, 214. ajetu, 33. stranica Mushafa, zar vi mislite da ćete ući u džennet? A još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su bili prije vas i nestali. Njih su satirale najmašna i bolest, I toliko su bili uznamiravani da bi poslanik i oni koji su njim vjerovali uzviknuli kad će već jednom Allahova pomoć. Allahova pomoć je zaista blizu. Kao što vidite, znači, evo i drugi ajat koji smo spomenuli, jel, veže se kontekst jedan s drugim. Čak u istoj suri. Pa kaže, Allah, zar mislite ćete ući u džennet? Am, am hasiptum an tedhulu džennet? Jel tako? Znači, nemoj se nadat džennetu. Zar računaš ti da šuć u džennet, a da ne iskusiš ovo što su iskusili ovi koji su bili prije vas i nestali? Znači da ne prođeš ta iskušenja. Pa ti Allah navodi opet nešto od toga. Znači nije sve. Pa kaže njih su satirale, kako je Korkut preveo, ti na i bolest. Opet gor kako se spominje, gor da će Allah obeću iskušenje sa gla, gladi i, i, i, i, i gubljenje imanja života ljetinja. Znači njih su satrali nevašna bolest i toliko su bili uznamiravani, jel? Pa što gor se veže sa strahom. Gdje Allah kaže da će iskušava sa strahom. Normalno, jel, kad neko uznamirava, kao što su uznamiravali Mekelije, e, znači mušici, ashabe, prijetili i tako dalje, jel, to uznamiravanje, proizvodili kod njih strah, a tako i danas mnoge muslimane što uznamiravaju, e, bliski njihovi, jel, o, oni koji su dostupni, da li njihova okolina, roditelji, šta ja znam, koji ih uznamiravaju raznim prijetnjama, sve sama nekakvim e, umišljanjima, zastrašujući im, tako dalje, a ovi strahuju, jel, da neće se to desiti. I pogledajte ovdje, znači, ovi su bili uznemiravani, toliko da bi poslanik i oni koji s njim vero, vjerovali uzviknuli kad će već jednom Allahova pomoć. A danas mnogi, samo da napomenem, mnogi oni koji se smatraju velikim muslimanima i koji se uveliko nadaju džennetu, njih satire dunjaluk, satire in rahatluk, satiruhin u žici, satire in znači blagodati. E, a nisu ni blizu ovog da im satire neka najmaština bolest, da ih neko uznemirava. Pa kada ih neko, kada, kada ih neko samo mrko pogleda, oni tu brdo i planinu naprave od toga kako njih neko uznemirava. Kako bi navukli da su oni ti po ovom ajetu. Ili svako neko uznemiravanje što, što i nije čak uznemiravanje, najkraće, jel, oni tu uveličavaju, preveličavaju kako bi da ispanu da su od onih koji su baš po ovom ajetu, da ih satire i neimašne, neimašne bolesti, da su oni ti koji, koji su znamiravani. Ovo pričam za ove koji same sebe obmanjuju. Pa da im napomenem, znači da ne varaju sami sebe, nego da proračunaju se i vide svoje živote koliko sprovode islamskih propisa iskreno u djela. Jer shodno onoliko koliko sprovodiš od ove vjere, toliko ti iskušenje. Pa što manje sprovodiš u vjeru, manja su ti iskušenja. Što više sprovodiš u vjeru, veća su ti iskušenja. Pa onaj ko potpuno sprovodi u vjeru, on je znači potpuno iskušan. Tako da mi smo pričali po ranijim dersovima da niko nema pravo jel, da ovu vjeru uzima u postocima, nego mora je se potpuno prihvatiti kao što su to uradili shabi. Znači ovo ja cijelo vrijeme želim da skrenem pažnju mnogima danas što tumače vjeru na svoj način i ne predržavaju se ovog ovaj, pravila i principa i ovog načina praktikovanja vjere, nego praktikuju vjeru onako kako ima odgovara shodno njihovim interesima. Pa idemo dalje, znači da spomenemo drugi ajet, također koji ve, uh, e, tiče se teme, odnosno treći po redu ajet u suri Ankebut, 396. stranca, drugi treći ajet, gdje Allah kaže opet, znači mislili ljudi da će biti ostavljeni na miru, ako kažu mi vjerujemo, i da u iskušenje neće biti dovedeni. A mi smo iskušenje dovodili one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu, na one koji lažu. Pa pogledajte ovdje opet, jel? Opet Allah kaže, e hasibe nesu. Znači, da li ljudi, ovaj isti glagol opet, jel? Jel to ljudi misle ili računaju da će biti ostavljeni na miru ako kažu na usta mi vjerujemo, jel? I da neće biti testirani, iskušavani. Allah objašnjava zbog čega je to iskušenje. I ovdje znači se vidi smisao iskušenja. Pa Allah kaže, jel? a mi smo dovodili iskušenje i oni prije njih da bi Allah ukazao na one koji govore s njenom lažu. Znači smisao iskušenja ovdje, kao što vidite, jeste da se iskušenjem dokaže ko govori istinu, a ko je slago, ko je znači bio iskren, a ko je bio neiskren kad je rekao vjerujem. Kad je potvrdio na svoja usta da vjerujem. Znači, pošto je Kur'an uh, muđiza, prevedeno čudo, jel? I to je Allahov govor od mudrog, silnog, sveznajućeg. Tako da, Kur'an je mudrost iz koje iz koji se rečenica može izvući, e, knjige se mogu napisati iz, iz, iz, iz ajeta, rečenici, sažet je i razgrovit govor Allaha Azza wa Jalla. Želim da kažem iz ovog, iz ova dva ajeta, pouka se uzima na sve ostalo. Znači Allah da, da primjer jedan u koji se uvrsti sve ostalo. Stoga ovdje želim da kažem, ovdje gdje ga Allah spominje misle ljudi ako kažu mi vjerujemo i da neće biti iskušani i da su iskušavani zato da bi Allah ukazao, jer Allah zna, ali da bi se uspostavio dokaz nad iskrenim i nad neiskrenim. Dokaz koji će sutra, s kojim će se sudit na sudnjem danu, svakom stvorenju. Pa, tako kažemo za ove danas koji, na primjer, tvrde za neke propse i kažu, evo, jel tvrde, evo, šta ja znam, namaz je obavezan, treba ga klanjati, jel? Kažu. E, sad je iskušenje, da da vidimo. Hajde, klanjaj. Ej, ne mogu ja, znaš, ne, šta ću jest, ej, ne mogu, ne mogu, ne da šef, ne mogu ovo, joj, ovako joj, nako, ne klanja ga. Jel? E tako sve ostale propise, za hijab, kaže, obaveza je, treba se pokriti. Dobro, što se nisi pokrila? E, pa znaš, ne daju mi roditelji, e, ovo neki razlozi koji oni sami se propisuju te olakšice i razloge. Ne imaju uopšte dokaza od Allaha njegovog poslanika. Nego ti sami sebi propisuju. Jel' tako? Ali uglavnom šta je ovdje pojenta? Ne imaju djela ta. Znači, Allah im dada iskušenje. Jeste potvrdili za neki propis posvjedočili? Da li ste rekli, vjerujemo, hajmo, evo vam program evo vam islamski program, evo vam naredbe, evo zabrane. Hajde, izvršavajte ove naredbe, klonite se zabrana. I da vidimo, jel, tu vašu jes, iskrenost, jeste vi iskreni, jel vi stvarno govorite istinu? Kad tak tvrdite da vjerujete, jel? Tako u svakom propisu. Ili šta? Ili vi lažete, to jest neiskreni. Želite ti, mnogi danas eh, pod plaštom islama hoće ugled. Ugled. Mnogi pare, zarađuje na račun islama. O tako, to se sami svjedoci. Znate sami o kome se radi, ko su ti. I mnoge ste vi ovaj lično upoznali. Na račun islama i pod plaštom islama goni uglede, novac zarađuju i interese. Eto zašto su oni rekli mi vjerujemo. Eto zašto oni tvrde i predstavljaju se kao nekakvi pobožnjaci i tako dalje. Da bi uživali ovo, A Allah baš daje iskušenja da bi mogao vjernik da raspozna takve, a i normalno na sudnjem danu kad se bude sudilo, da ne bi bilo ovaj je ušao u vatru, pa što gospodaru ja uđe u vatru, šta sam uradio, jel? Evo ovo si uradio. Evo ovo si radio, evo. Zapisano su, evo melec, evo knjiga, evo sve. Jel tako? Jer Allah je azzeo džel, on je znao kad je stvorio svoja stvorenja, on je znao ko je kakav i ko. Prije nego što je poslu stvorenja ovdje na, o, na zemlju, na Dunjaluk, svakako da je Allah znao ko je kakav i gdje mu, mu je mjesto. Ali zamislite vi sad, evo, da Allah nije, recimo, da je odma jel, što bi neko rekao, da se skrati to, jel, da se, jel, ne prolazi to sve. Ajde kad je, ti si za dženet, ti za džehenem da je Allah tako postupio, jel? Onda bi džehennem ja rekao, jel? Pa gospodaru, što ja u džehennem, šta ja uradi, jel tako? Če ja skrivi? Jel ne bi, Allah bi, znači šta bi tu bilo, kako bi, jel? Jel ne bi, ne bi, se, ne bi dokaza se bilo? Ovako znači, poslan je na zemlju, na Dunjaluk, da on lično dokaže zašta je da on lično svojim dijelima pokaže jel dženetlija ili džehennemlija. Stoga čovjek, Allah je dao, znači čovjeku stvorio je razum, dao je znači razum i slobodan izbor. Dao mu je razum, dao mu je strasti i slobodan izbor, volju da samo da bere. Znači od onaj e, stvorio je e, razum, stvorio je da, strasti, objasnio mu pravi put, put dobra, objasnio mu krivi put, put zla i dao mu izbor da izabere. Fenomen je jedan i čudo veliko i zanimljivo u istinu što je većina ljudi danas izabrala vatru. Sami. Izabrali propast. Zaista je to čudno, čudno da se ne može insan načudit nikako. Sami su izabrali, sami sebe guraju u vatru. Sami sebe tako. Da nas Allah sačuva da izgubimo pamet do te mjere, a evo, evo puta, ovo je put ko želi da se spasi, već je čuo. Znači, iskušenja su, jel, testovi da se vidi ko je iskren ako nije. Jer ne možeš iskušenja, ne možeš odlumiti. Moraš jezikom, jel tako? Lahko je riječ izgovoriti. Moraš je svakom, jel, izgovoriti i predstavi se kako hoćeš jezikom. To je izvodljivo. Ali dijelima je neizvodljivo. Kad treba nešto ponijet, neki teret dijelima, kad treba klanjat, kad treba krenut putem koji je išao poslanik, ali je se letovo selam, odrać se lošeg društva, grijeha, treba ovo, treba ono, o, mnogo teško. Jel? Pogotovo za one koji su navikli u grijesima. O, dijela, jel? Teško ostaviti grije. Kako bez grija? Kako bez lošeg društva? Kako bez ovog? Kako bez onog? Vidite, znači već tu je nešto složenije i nešto što se ne može glumiti. Odnosno, može se ono glumiti, e, jel, da ima i oni koji glume, jel, ali opet ne dugo. Koji ovako glume pobožnjake, jel, ili, ili pretvaraju se ili neko određeno e, vrijeme su drže se pravog puta ali pokleknu što ćemo u nastavku spomenuti i na tu temu dalje e, znači idemo spominjati ajete vezano za kontekst teme Allah Azza wa Jalla kaže u suri e, znači u 204. stranci Mushafa u, u, u 111. ajetu uzvišen je Allah kaže Allah je od vjernika kupio živote njihove i metke njihove u zamjenu za džennet koji će im dati. Oni će se na lovom putu boreti pa ubijati, ginut. On im je to zbilja obećao u Terratu, Inđilu i Kur'anu, a ko dosljednije ispunjava obećanje svoje, zato se radujte pogodbi svojoj koju ste s njim ugovorili, to je veliki uspjeh. Kako je Korkut, korkut preveo ovaj ajet. Znači, je kaže Allah, ovdje bitno, znači, na spomen, kaže Allah, inna Allah eštara minel mu'minina anfusam wa mu'alahum, bi enne lahumul džanne. Allah je kupio od mu'mina, znači od vjernika, od mu'mina, Allah je kupio od vjernika njihove živote i metke u zamjenu za džennet koji će im dati. Znači pogledajte da Allah trguje s mu'minima. I nije Allah ovdje spomenuo, recimo nije rekao inna Allaha štara mine nasi enfusahum. Znači nije, nije rekao Allah da je kupio od ljudi. Niti je rekao Allah inna Allaha štara mine muslimin enfusahum. Niti je rekao Allah je kupio od muslimana. Nego se izrazio tačno što svaki smisao, svaka riječ kod Allaha nosi zapravo svoj smisao i težinu na koju mora čitaoc Kur'ana i onaj koji razmišlja iskreni da obraća pažnju, uzima pouk. Znači Allah je od mu'mina, od vjernika Upio život. Što znači, iz ovog zaključujemo i vidimo i uviđamo da samo mu'min će prodat Allahu ovaj život i, i, i znači i metak svoj i, i, i, i život i tako dalje. Znači, samo mu'min prihvata tu trgovinu. Samo vjernik. Je li tako? Dok drugi to ne prihvataju. Drugi to nisu spremni. Mimo mu'mina. Je li tako? Znači, bitno je naglasiti da Allah trguje s mu'minima. I pogledajte šta daje u zamjenu za džennet. Ovo što je naveo Allah Azza wa Jalla u ajetu yuqatiluna fi sabilillah. Znači, je naveo da je jedan i ovo je znači jedan od njihovih svojstava od tih mu'mina. Znači da će se oni boriti na Allahovom putu, pa kaže pa ubijat i bit ubijani, ginut. Jel tako? Ovo je tako isto druga tema, jel? E, međutim, e, kao što smo spomenuli, e, Kur'an je pouka, pa svaki ajet je pouka za sve ostalo. Međutim, ovdje se jel, e, spominje kao mu'mini koji su spremni Allahu da prodaju život i metak – Pa pogledaj kao njihova dijela. Oni su iskušani s time da to dokažu. Kako? Pa eto primjera radi, jel? Jer svaki ajit ima svoj povod. Pa i ovo je, znači zbog ne, nekog povoda objavljeno, pa je e, pomenu Allah Azza wa Jalla, jel, da će se oni borit, znači ubijat i bit ubijani. Da je to dijelo, tu su dijela svakako, jel tako? Nije jezik. Jezikom ne mereš se borit, niti Eh, mislim, boriti se u ovom smislu koji ovde stoji, jer ovdje stoji se glagol yuqatiluna nije juđahi Jel? Što je već juđahi da je moglo bi se, jel, ovaj, prevoditi i borba jezikom i šta ja znam. E, međutim, ovde stoji glagol jukati Glagol u arapskom jeziku katel ne može doći osim u značenju ubijanja nekim ovaj predmetom jel tako, da li oružjem, šta ja znam, nečim, znači, glavnom, ti ubijanje nikako ne može doći u značenju e, ubijanja riječima, jel? To nikako ne može doći. Pa, znači ovdje, ovdje želim na glas da je to dijelo. Znači ovdje Allah obećava džennet onima koji su prodali svoj vrijeme, znači prodali svoj metak i svoj život Allahu jedan od tog, tih dokaza, od, tog, od te prodaje, jel? jedan od načina plasiranja te prodaje ili vidova te trgovine sa Allahom jeste šta? Borba na Allahovom putu. Pa da šta? Da te ubiju i da ubijaš. Što je to za neke danas ludnica i nepodnoš i radikalizam i šta je sve to za njih, jel? Zašto? <laughs> Svakako, zato što je to nisu oni prihvatili tu trgovinu sa Allahom, znaš, to njima nebitno, daj ti njima ovu vam trgovinu. Daj mi jel ovo što ja vidim, pare i to, da se ja sad provedem, pusti ti tu trgovinu. Kaka je to jel trgovina, vele oni, da ti se boriš, ubijaš, ne shvataju ljudi, zato što ne vjeruju i neće da shvataju. I mnoga druga obješnjenja. Znači, to je bilo, evo, uh, malo naznaka vezano za iskušenja po tom pitanju i znači pomenut ćemo još jedan ajet vezano za tu, za tematiku gdje Allah kaže u suri Muhammed u 31. ajetu mi ćemo vas provjeravati sve dok ne ukažemo na borce i postojane među vama, a i vijeste ovoma provjeravat ćemo. Znači, ovdje na ovo borce u arapskom je došlo وَلَبْنُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ minkum. Yani, znači, muđahidun, muđahidine, ovo je došlo u ovom glagolu, što smo već rekli, koji se može ovaj tumačit e, borba, znači trud, ulaganje truda. kao, ali mi na našem jeziku to prevodimo kao borba, jel? Trud je borba. Kad se neko bori, jel, sa životom, kažu često, jel? Kao bori se sa životom. Jel tako? Znate već. O, znači ovdje se ne, ne, ne misli bukvalno, znači ne, ne ograničava se samo na značenje na, na, na borbu u smislu kao da se bori to, jel, kad smo već naveli, oružjem i tako dalje ali također ulazi u značenje. Ali u općenit izraz, znači gdje borba misli se u cijelom smislu, u cjelokupnom smislu, može se zapravo da tumači, međutim spomenut ćemo tefsir, veđamo na to što su već rekli mu fesiri šta to podrazumijeva, pa kaže u tefsiru Ibn Kathira, rahimahullah, u ovom ajetu, kaže Allah uzvišeni, kaže mi ćemo vas proveravati, znači ispitivat ćemo vas naredbama i zabranama da bismo znali, to jest vidjeli, muđahide i strpljive među vama. I da bismo otkrili vijest o vama, Allah u istinu najbolje zna njihova stanja. U njegovu znanju nema sumnje ni kolebivost. Međutim, ovdje riječ da bismo znali, znači da bi Allah vidio izvršavanje dijela naslonjeni na naredbe i zabrane. Stoga Ibn Abbas radijalu anhu kaže da je glagol ovo da bismo znali, znači da bismo vidjeli ovaj, kao što vidite, jel, da Allah Azza od Jalla obećava i, znači, provjeravanje, to jest iskušenja i zašto? Znači, kao što smo već spominjali gore prije, zbog čeg, uh, zbog čeg je iskušenja su da bi se vidjeli iskreni i neiskreni u suri Ankebut, a evo ovdje, jel, da ukaže na borce, to jest na one koji se trude, i koji su postojani. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem čudan li je primjer vjernika u svakoj situaciji on dobija a tako stanje nije ni sa kim drugim osim sa vjernikom ako ga zadesi kakva radost on zahvalja Allahu azza wa što mu donosi korist a ako ga pogodi kako zlo i šteta on se strpi i postojano se drži pa mu i to donosi nagradu od Allaha uzvišenog hadis bilježi muslim. A to ode opet ovo vjernika misli se na mu'min. Kao što se spominje, malo prije sam spominjali u Kur'an, gdje Allah spominje mu'mine. Pa, Allah, pa kaže poslanik, čudan li je primjer, jel mu'mina? Jer samo mu'min se tako postavlja prema iskušenju. U svakoj situaciji mu'min je dobitnik. Pogledajte, čovi bježe od iskušenja ovi jel koji nisu mu'mini. Al mu'min pogledajte jel, kako se postavlja i kako doživljava iskušenje. Kao dobitnik. I u svakoj situaciji. I kaže poslanik, a takvo stanje nije ni sa kim osim s mu'minom. Ako ga zadesi radost, neki hajr, jel? Zahvala Allahu. Ako ga pogodi musibet, zlo neki, šteta, s iskušenja, on se strpi, postavno se drži, znači ustraje. Pa mu i to dođe nagrada, jel tako? to je samo s mu'minom. Pa navešću malo ono, jedan sad podruži hadis koji također govori o iskušenju s kojim se mogu uzeti pouke. Pa e, kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem živio je u davna vremena jedan kralj koji je imao račara. Sihirbaz, ali tako? Kad je sihirbaz ostario, reče kralju ja sam ostario, zato mi nadi dečaka da ga podučim sihru poslao mu je dečaka da, da ga podučava, ali je dečak na putu sreo jednog pobožnog učenjaka, kod koga je ocijao čuo od njega govor koji ga je zadivio. Tako to činio uvijek kada je odlazio sihirbaz. Kad bi došao kod sirbaza, on bi ga udario, znači, na što se on žalio učenjaku, pa ovaj kaže, jel, kad se pobojiš sirbaza, kaži mu da te zadržala porodica. A kad se pobojiš porodici, reci, zadržao me sihirbaz. I tako radovno činio dok nesete na putu neku veliku životinju koja se spriječila da ljudi ne mogu prolaz pa reče. Danas ću znati jel bolji vračar ili pobožnjak. Uzeo je kamen i rekao, Allah moja ko je učenjak, znači pobožnjak, draže i tebi od vračara, ubi ovu životinju kako bi ljudi mogli prolaziti on se bac na nju i ubije. A tad ljudi prođoše, on ode kod pobožnjaka i obavijesti ga šta je učinio, pa mu pobožnjak reče, moj sinko, ti si danas bolji od mene. Dostigao si ono što vidim, ti ćeš sigurno biti iskušavan. Znači, bit ćeš dovoljen u iskušenja. Zato, ako te budu mučili, nemoj me otkriti. Dječak je isceljivao slijepe i gubave i liječio svijet od različitih bolesti, naravno Allahom dozvolom. Za njegovu nadarnost čuje i kralje savjetnik, inače slijepac, te ode kod njega sa brojnim darovima i reče, ovo što je ovdje tebi pripada ako me izliječiš. Maldić reče, ja ne liječim nikog nego Allah. Pa ako povjeruješ u Allaha, put ću mu dovu izliječit ćete. Poverova kraljev savjetniku Allaha, pa ga Allah izliječi. Zatim je došao kod kralja, znači sjeo pored njega, kako je to činio i ranije, kralj upita, ko ti je povratio vid, reče moj gospodar, on upita, zar ti imaš gospodara osim mene? Reče, moj tvoj gospodar je Allah. Potom ga kralj uhapsio i nije prestao ga mučit, dok mu nije rekao za dječaka. E, znači, zatim su mu doveli dječaka, pa mu kralj reče, Sinčiću, tvoja vještina je u sihru dostigla visok nivo. Ti liječiš slijepe gubave, činiš još mnogo toga. Dječak reče, ja ne liječim nikog, nego Allah uzvišeni liječi. Vladar je njega uhapsio i nije ga prstom muči dok mu nije otkrio pobožnjaka. Doveže, doveden je pobožnjak, pa je rečeno, napusti vjeru. A on odbi, pa vladar zatraži da se donese testera. Zatim je stavljena na sredinu njegove glave i oni je raspili dok ne padoš obje polovine. Zatim je doveden kraljev savjetnik i bi mu rečeno, napusti svoju vjeru, on odbi, i njemu je stavljena testera na sredinu glave i raspilše je njome dok ne padaše obje podlutke. E, ovdje samo, znači, bitno je da, da napomenemo, jel, kod ovoga, da vidimo kako su bili iskušavani iskreni. I neki, jel, neki koje Allah iskušao. Pogledaj tu kakva su iskušenja prolazila. Danas ne mogu trpit. Danas ne mogu trpit da dođu nekom samo na hator što će izvršavati Allahove propise. Danas ne mogu ta iskušenja da prolazi. Samo na hator. Ništa mo kakva piral testera, kakva, kakvo ubijanje, kakvo mučenje. Samo neće da dođe na hator, samo zato što će se naljutit na njega. Samo zato što će, se, što će ga mrko pogledat. Što neće imat njegovu pažnju. Što neće imat njegovu ljubav. Što neće imat njegovo zadovoljstvo ili njeno. On, Allahu dolazi iz hator ili ona. Ne izvršava Allahove propise. Pazite ovo. Nikako je to iskušenje znači, a njima je to veliko iskušenje, to ne mogu proći, a kako bi trpili, kako bi svoje vjerovanje dokazali rezanjem testere, da znači režu testeru tvoje tijelo. Da te muče, kao što mnoge danas muče u današnjem vremenu. Ne je ovo legenda, danas mnoge muče te po zatvorima, te na raznim drugim mjestima, i razna mučenja, pa niko ne ostavlja vjeru, niti propise ostavlja. Primjer radi zabrane recimo ovih nikaba po evropskim zemljama. Sestre plaćaju te kazne i to znači ovaj, e, što bi se rekao je l? ali ne skidaju ga. I tako dalje. Pa nastavljamo dalje. Zatim je dovedan dječak i bi mu rečeno napusti svoju vjeru, ali on odbi, pa ga predade skupini svojih slugi i reče idite sa njim na to i na to brdo i popite se sa njim na vrh, kad stignete gor, tražite da napusti vjeru. Ako prihvati u redu, ako odbije, bacite ga svra. Otišli su i popio se sa njim na brdo, pa dječak reče Allah je moj, zaštiti od njih čim hoćeš. Pod njim se zatri se brdo i propadaš u provaliju a on se vrati kralju, a on ga upita šta je bilo s tvojom druženom, dječak mu reče, Allah me zaštiti od njih. Predao ga je drugoj skupini i rekao, idite sa njim i ukrcajte ga u lađu, otplovite sa njim na sred mora. Ako napusti vjeru, dobro jest, ako ne, bacite ga. Otplovili sa njim i on reče, Allah moj zaštiti me od njih čim hoćeš. Prevrano se lađa, pa se potopše, on se vrati kralj, pa ga kralj upita šta se desilo s mojim slugama, reče, uzvišen je Allah me od njih zaštitio. Zatim se on obrati kralju ti me nećeš moći ubiti sve dok ne uradiš što ću ti reći. On upita šta je to, reče, skupi ljude u jednu dolinu, zatim me razapi na jedno stablo, potom uzmi jednu strijelu iz mog tobolca, pa stavi strijelu na tetivu i reci u ime Allaha, gospodara, mladića, pa odapni strijelu na mene, ako tako uradiš, upćeš me skupio ljude jednu dolinu, kral razapio dečaka, jedno stablo, uzeo strijelu iz njegovog tobalca, zatim je stavi na tetivu i reče u ime Allah, gospodara, mladića, i odape strijelu koja ga pogodi u sljepošnicu. Dječak stavi ruku na svoju sljepošnicu i umri. A ljudi povikaše, vjerujemo gospodara dječakova. Dok došli su kralju, rekoše mu, vidiš onoga čega se se ti pribojavao, tako nam Allaha desi Poverova narodu Allaha on naredi da se iskopaju rovovi duž puta pa su iskopane. Naloži se vatra, a on reče ko ne odustane u svoje vjere bacite ga u nju. Pa učinše tako. Kad nared dođe jedna žena sa svojim dječakom, zasta bojeći se da u vatru padne. Dječak joj reče majčice budi strpljiva jer ti si zaista u pravu. Znači, hadis bilježi muslim kao što vidite, iz ovog je pouka. Prva je pouka iz ovog da kada je mladić, znači dječak, kada je doživio i došao na određeni nivo spoznaje, jel? I da je onda odma došao na test stavljeni na iskušenje. Kad je ponio ono što je ponio od upute, i vjere, odma je bio stavljen na iskušenje. Kao što ste čuli na koju vrstu. Nisu to ni blizu iskušenja koja danas mnogi ne mogu, ni ne mogu, neće zbog svoje neiskrenosti da prođu, znači da polože to i test ispit. Nisu iskreni. Lažu, sumnjaju, lažu kad su rekli, jel, na vjeru, nisu iskreni u tom svom svjedočenju, u tom svom šehadetu najkraće. Nisu iskreni. Jer da su iskreni, poput što, su, što, što je bio iskren ovaj dječak, poput što su bili iskreni ovih što su sad, koji su povjerovali pa bili bačeni u, u jarak s vatrom, da su bili iskreni tako, znači, ne bi se bojali ništa šta im zadesi, pa čak vidiš da im bude e, ponuđeno jel i da budu iskušani s time da, da, da, da daju život i da uli, ula, ulaze u vatru i izdržali bi. Tako oni koji iskreno svjedoče istinski la ilaha illallah Muhammad Rasulullah koji kažu da nema drugog Boga osim Allah da je Muhammad Allah poslanik. Međutim, danas mnogi lažno svjedoči. Lažno svjedoči, to jest licemjerno, nije lažno, znači da, da ne bi neko E, nešto pogrešno shvatio, znači licemjerno svjedoče, znači radi nekog interesa svjedoče, to jest neispravno svjedoče i na neiskreno. Da ne ima jel, drugog Boga osim Allaha, da je Muhammed poslani. Pa da, da si iskren u tom, iskrena, da nema drugog Boga osim Allaha. Zašto obožavaš druge pored Allaha? a mnogi nisu ni svjesni da obožavaju svoje strasti, svoju hevu. Gdje Allah kaže, jesi li ti vidio onoga koji je strast svoju za Boga svoga uzeo? To da je moguće, kao što vidite, da Allah svjedoči da ima ljudi koji uzimaju, koji obožavaju strasti svoje, za uzimaju, uzimaju za bogove. Pa zato ovi koji svjedoče, jel da, obožavaju svoje strasti, a svjedoče jel, da nema drugog Boga osim Allaha, a kod njih Bog ne uzubila njihove strasti i tako dalje, a ovi jel, isto svjedoče da je Allah, odnosno da je Muhammed Allahov poslanik, a ne drže se njegove prakse, ne slijede njegovu praksu, nego slijede praksu obično svo, svojih predaka koji su zatekli i praksu neku, nekih drugih a ne praksu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam e, također znači pomenut još nekoliko hadisa pa ćemo završiti ovo naše predavanje za Allahovu dozvolu kaže poslanik sallallahu ve sellem muslimana znači mu'mina ne pogodi nikakva nesreća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bila kakva nezgoda, čak ni obični ubo trna, a da mu Allah zbog toga ne oprosti dio njegovih grijeha. Znači, opet vidiš u vjernika, to je smutmina, on svakom slučaju dobiva. I iskušenje, kad ga zadesi, Allah mu s tim iskušenjem briše grijehe. Znači, koje je počinio. I kaže također, poslanik sallallahu alaihi wasallam, ovaj hadis, znači mutafakun alaihi, znači Buhari muslim ga bilježe od istoga sahaba. E, takođe Allahu poslanik ali salatu vesselam kaže kome Allah želi dobro stavi ga na iskušenje hadis bilježi Buhari takođe kaže Allahu poslanik ali salatu vesselam ako Allah želi svom robu hajr onda mu požuri sa njegovom kaznom na ovom svijetu A ako želi Allah svom robu zlo onda mu odgodi kaznu za njegove grijehe kako bi u potpunosti iskusio na ahiretu Zatim je rekao, zaista je veličina nagrade prema veličini iskušenja. Zato Allah kada zavoli jedan narod, stavi ga na razne kušnje. Pa ako bude zadovoljan time, Allah će biti zadovoljan njime. Ako razr, ra, se rasrdi zbog toga, njemu pripada Allahova srđba, hadis bilježi Buhari. I u posljednjem hadisu koji ću spomenuti, završit uz Allahovu dozvolu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, mu'mina i mu'minku, ne prestaju pogađati razne nedaće iskušenja u njima samima ili u njihovoj djeci i metku, sve dok im se ne izbrišu svi njihovi grijesi, tako da se susretnu sa Allahom uzvišenim bez jednog grijeha. Ovo bilježi imam Tirmizi Hasanu Sahih. Kao što vidite, jel, sve ima svoj smisao i mudrosti, ta iskušenja, višestrane, višestrane su, mudrosti, a sve opet ide u korist vjernika, mu'mina, to jest onog koji je iskreno se prihvatio pravog puta. Pogada, jel? Iskušavani će bit, em da dokažu tu, tu, tim svojim iskušenjem i tim testom, da dokažu znači da su iskreni. Da su spostavi dokaz nad njima. Da oni kao dženetlije, sutra, znači da imaju dokaz na sudnjem danu zašto su dženetlije. Allahom vam dozvolu. M znači da za njihove grijehe koje učini da se očisti sa tim iskušenjem. Pa blago onom koji je prihvatio pravi put i koji je vjernik, a teško onom koga nije prihvatio, ali na način kako Allah traži da se prihvati pravi put, a ne onako kako neko misli da je pravi put. Pa molim Allaha uzvišenog da ne dopusti da nas šeitan zavede. Pa da mislimo da smo na pravom putu, a ono bi mi bili u stvari na krivom putu. I da nam pomogne da ustrajemo u iskušenjima. Subhanak Allahumma bihamdike, šadu la ilaha ila ente, stagfiruke, stagfiruke, وأتوب إليك